Die Openbaring hoofstuk 19. Hierna het ek iets gehoor soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: Prys die Here, die oorwinning, die heerlikheid en die mag oor al ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gelaai. Verder het hulle uitgeroep: Prys die Here, haar lof styg tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: Amen. Prys die Here. Toe het daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het: Loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: "Prys die Here, die Here ons God, die almagtige Jesus nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruiloof van die Lam het aangebreek." en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my: Skryf op. Geseënd is hulle wat aan die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my: Dit is die woorde van God en hulle is waar. Toe het ek voor sy voete op my knieën neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het en dit is die Gees wat die profesie gegee het. Toe het ek gesien die hemel is oop Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met 'n eysterscepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn, die wyn van die toren en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n naam geskrywe die koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek 'n engel by die son sien staan. Hy het met 'n harde stem uitgeroep en vir al die roofvoëls wat hoog in die lug vlieg, gesê: Kom, kom bymekaar vir die groot feesmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters. Ja, die vleis van allerhande mense, vryes en slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen het en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis.